Türkistan oğlanları, din İslam yolbaşları, cihat üçün atlanan Allah'ın tulparları. Türkistan oğlanları, din İslam yolbaşları, cihat üçün atlanan Allah'ın tulparları. Türkistan oğlanları, din İslam yolbaşları, cihat üçün atlanan Allah'ın tulparları. Türkistan oğlanları, din İslam yolbaşları, Cihat üçün atlangan Allah'ның tulparları Zalim tağut zulmedin açtı köp peyğalleri Mezlumeler nalisidin açtı köp kıssasları Zalim tağut zulmedin açtı köp peyğalleri Mezlumeler nalisidin açtı köp kıssasları Yavga karşı cenlerde beklengen kuralları Yıpranmaz bu səpli tağutnun buronları Yovğa qarşı cəmlədə bəddəngən quronları Yıpranmaz bu səpli tağutnun buronları Türkistan oğlanları Hindistan yoldaşları Cihad üçün atlanman Allah'nın tulparları Türkistan oğlanları Hindistan yoldaşları Cihad üçün atlanman Allah'nın tulparları robbimizning yo'lida ketdi ko'p shahidlari tashna bo'lgan ularga jannatning hur qizlari Rabbimizni yo'lida ketding ko'p shahidlaring tashna bo'lgan ularga jannatning hur qizlari qidirar bu sirtga Turkiston erkaklari hargiz ozliq qilmaydi Allohning rahmatlari qidirar bu sirtga Turkiston erkaklari hargiz ozliq qilmaydi Allah'ın cennetleri Türkistan olanları, Türkistan yoldaşları Cihad için attırman Allah'ın duvarları Türkistan olanları, Türkistan yoldaşları Cihad için attırman Allah'ın duvarları Türkistan oğlanları yoldaşları Cihad için attırman Allah'ın duvarları